ասված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արգոսնախարարների եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ հայտարարության մեջ։ Նախագահները համաձայնության են եկել միջոցներ ձեռնարկել բանակցային գործընթացը ակտիվացնելու եւ շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու ուղղությամբ։ Համանախագահները գոհունակություն են հայտնել երկարատև ընդմիջումից հետո վերսկսված այս անմիջական բանակցություններից։ Նրանք պատրաստ են աշխատել կողմերի հետ որպես միջնորդ հանդես գալու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հարցում։ Մոտապագայում համանախագահները կկազմակերպեն աշխատանքային հանդիպումներ արտգոսնախարարների հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների հանդիպան ազգացումը եւ կոչ է արել հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժալիկը հայտնել է, որ համաշխարհային գազམ་եկերբության ղեկավարը ողջունում է Ժնևում բարձր մակարդակով հանդիպումը։ Նա ողջավորված է, որ նախագահները համաձայնվել են միջոցներ ձեռնարկել բանակցային գործընթացի ակտիվացման նպատակով եւ լրացուցիչ քայլեր կատարել շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու համար։ Նշված է Դյուժարիկի հայտարարության մեջ։ Գուտերեշը շեշտել է, որ ՄԱԿ-ը աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերին եւ կոչ է արել կողմերին հիմնվելով գագաթնաժողովի խթանի վրա բանակցությունների ընթացքում հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հոկտեմբերի 16-ին կայացած հանդիպումը կարևոր նշանակություն ունի բանակցային գործընթացի ակտիվացման համար։ Այդ մասին ասվում է Արցախի հանրապետության արտգոսնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության մեկնաբանության մեջ։ Համոզված ենք, որ բանակցային գործընթացի առաջմղման հիմքերից մեկն է 1994 եւ 1995 թվականների համաձայնագրերի անշեղ պահպանումը, ինչպես նաեւ նախկինում ձեռքբերված համաձայնությունների իրագործումը, որոնք մասնավորապես վերաբերում են միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրմանը եւ ՀՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցչի Գրասենյակի աշխատակազմի on-line-մանն ու դիտարկման կարողությունների ավելացմանը։ Կարծում ենք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում իրական առաջընթաց ձեռք բերելու ճանապարհին եւս մեկ քայլ պետք է դառնա լիարժեք ձևաչափով բանակցությունների վերականգնումը։ Դրա բոլոր փուլերին Արցախի հանրապետության անմիջական մասնակցությամբ Պաշտոնական Ստեփանակերտը կարևորում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի մակարդակով կազմակերպած հանդիպումները։ Այս մասին ասել է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած հանդիպմանը։ Սա փաստորեն ամենաբարձր մակարդակն է, որը թույլ է տալիս քննարկել ամենաբարձ հարցերը, որոշումներ կայացնել, պահպանել այն բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվում ասել է Դավիթ Բաբայանը կարևորելով նաև այն, որ նման հանդիպումներին ներգրավված են գերտերությունները, տվյալ դեպքում երանախագահող երկրները, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից են։ Իհարկե, շատ կցանկանայի, որ ինչ որ քայլեր ձեռնարկվեին կոնկրետ մեխանիզմերի ներդրման ուղղությամբ, ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը։ Ժնևում Շվեյցարիայի համադաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանդիպում է ունեցել նաև շվեյցարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանրապետության նախագահը հանդիպան ժամանակ իր ներածական խոսքում նաև ներկայացրել է Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցությունների արդյունքները։ Մի քանի րոպե առաջ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումը ավարտվեց։ Որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն, այսպես ասած, չունենք խնդրի լուծման տարբերակների մասին բայց պայմանավորվել ենք, որ เป զի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունը ել ավելի թույլատնելու, որ เป զի առաջնագծում չունենանք զոհեր։ Պետք է ասեմ, եւ Ադրբեջանի նախագահը եւ ես դրանում խորապես շահագրգռված ենք։ Մեզ համար միակ լուծումը այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մարտունու շրջանի Կարմիշուկա համայնքի 5 դպրոցի շենքի տեղում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով բազմաբնակարան երկու շենք է կառուցվում։ Շենքերի շինարարությունը իրականացնող Ռաֆո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Կարեն Ալավերդյանի հաղորդմամբ շինարարության առաջին փուլը արդեն սկսվել է կատարվում են 5 դպրոցի քանդման տարածքի հարթեցման աշխատանքները, որից հետո սկսելու ենք հիմքերի կառուցումը։ Նախագծով նախատեսված է կառուցել 3 եւ 4 սենյականոց քառահարկ 2 շենք 32 բնակարանով։ Նախատեսված է նաեւ նկուղային հարկ։ Նոր թաղամասը կունենա կահավորված ու լուսավոր բակ, խաղահարապարակ, զբոսայգի, կանաչ գոտի եւ ավտոկայանատեղի։ Տեղեկացրել է նա։ Բնակարանները նախատեսված է տրամադրել հիպոթեքային վարկավորմամբ։ Նշենք, որ վերջին տարիներին համայնքում կառուցվել եւ շահագործման են հանձնվել համայնքային կենտրոն, կից մշակութային ակումբով եւ երկհարկանի դպրոց, կամի շուկայի եւ հարևան թաղավարտ համայնքների երեխաների համար։ Լուծված է նաեւ մշտական խմելու ջրի խնդիրը։ Արցախի հանրապետության պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը այսօր Ասկերան շրջենտրոնում անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն մասնակցությամբ շրջվարչակազմի աշխատակազմի պատասխանատուների, համայնքների ղեկավարների եւ մենատնտեսների։ Այն նվիրված էր 2018 թվականի աշտանացան ընթացքին, գարանացանի նախապատրաստական աշխատանքներին, անաստապահության զարգացմանը։ Նման հանդիպումները ըստ պետնախարարի հնարավորություն են տալիս ավելի խորո եւ կշռադատված որոշումներ ընդունել գյուղատնտեսության արչեւ ծառացած տարբեր խնդիրների վերաբերյալ։ Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ անհրաժեշտ է ունենալ հստակ հայեցակարգ ուղղված աշխատանքների բարձր որակի ապահովմանը, ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործմանը, պատասխանատվության բարձրացմանը եւ տեղերում նախաձեռնողականության խթանմանը։ Աշնանացանի եւ Գառնանացանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին տեղեկատվություն ներկայացրեց շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի պետ Արվիտ Ղուլյանը։ Նրա խոսքով ներկայդրությամբ շրջանում կատարվել է 950 հեկտար տարբեր մշակաբույսերի ցանքս։ Նախատեսված է կատարել մոտ 10000 հեկտար աշնանացան։ Ըստ պահանջարկի հող օգտագործողները ստացել են համապատասխան քանակության սերմեր։ Վերջին իսկապակցությամբ Արայիկ Հարությունյանը նրան հանձնարարեց ստուգել սերմերի ծլունակությունը, որակը։ Մենք միշտ շնորհասիրում ենք հիմնականում ծողնակությունը, բայց մասնակիցները ասում են, որ կարևոր պայման կա նաև զոման էներգիան, այս առումով կա ահազանգ։ Պետք է ստուգել, մանավանդ եթե զգում եք, որ ծողնակությունը ցածր էներգիան ցածր, արդեն ճիշտ հաշվար պետք է կատարել։ Չնայած անցած տարվա նույն ժամանակամիջոցի համեմատությամբ շրջանում այս տարի ավելի շատ հերկ է կատարվել, այնուհանդերձ պետնախարարը այն բավարար չհամարեց։ Չպետք է տարիներ շարունակ նույն հողատարածքում ցանել նույն մշակաբույսը։ Անհրաժեշտ է կատարել ցանկաշրջանառություն եւ պետությունը աջակցելու է այն հողօգտագործողին, ով ժամանակին իրականացնում է ագրոտեխնիկական բոլոր միջոցառումները։ Հայեցակարգը դրա հետնա լինելու, պետությունը աջակցելու է նրան, ով իրականացնելու է այդ աշխատանքները։ Պետական աջակցություն չի լինելու նրան, ովքեր ինքնական որոշում են կայացնում։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով պետությունը աջակցելու է եւ այն այգեգործներին, ովքեր անցնում են ռոռոկման կաթիլային համակարգի Արցախում նրան այգիները առնվազն պետք է հասնել 5000 հեկտարի եւ ճիշտ մշակման դեպքում կունենանք 10000 տոննա բերք։ Սա 12-18 տարվա ծրագրի մասին խոսում։ Այդ ունեցան դեռ աշխատանքներ կատարվում, բայց մի բան պետք է իմանալ, նույնը ինչպես ծորենում, այնպես էլ լարան մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչ արտադրելով մենք մտնում ենք մրցակցության մեջ։ Վիճակագրական տվյալներով վերջին 1.5 տարում անկում է արձանագրվել խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների գլխականակում։ Պաճառներից մեկը ըստ պետնախարարի վարակի հիվանդություններն են։ Անհրաժեշտ է ավելացնել անասունների գլխականակը եւ այստեղ եւս պետությունը աճակցելու է այն մենատնտեսին, ով ճիշտ կկազմակերպի մսուրային շրջանը։ Զարգացնել խոշորը, աճակցել ովքեր զբաղվելու են մուսուրային անասնապահությամբ։ Բաց պահվածքը, անկանոն առուտը պետք է բացառվի։ Բարձրացված հարցերի շուրջ կարծիքներ հայտնեցին համայնքների ղեկավարներ ու մենատնտեսներ։ Նրանց տեսակետով հողօգտագործողի վարկավորումը պետք է կատարվի ժամանակին եւ միջոցներ ձեռնարկվեն բնական աղետի կարկտի դեմ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ադրուտի շրջանի Քյուրաթախ համայնքում աշխատանքներ են տարվում նոր ջրատարի կառուցման ուղղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Համայնքի ղեկավար Ռոմա Ղարայանը նշեց, որ բազմազավակության խթանման ծրագրի շրջանակներում ջուղում երկու բազմազավակ ընտանիքի համար բնակելի տուն է կառուցվում։ Բնակելի տուն է կառուցվում նաև մեկ զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի համար, իսկ մեկ զոհված ազատամարտիկի ընտանիքին հատկացվել է 4 միլիոն դրամ փոխհատուցում ջուղում բնակելի տուն գնելու համար։ Ներայն հարցին թե ինչով են զբաղված երիտասարդությունը, համայնքի ղեկավարը պատասխանեց, որ երիտասարդության մի մասը զբաղված են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ, իսկ մյուս մասը Ծառայնապաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերում։ Համակի ղեկավարը նշեց, որ չնայած յուղը ապահովված է ջրով, բայց Լևանտես յուղի ներքին ջրատարածքանցը վերակառուցման խիստ կարիք ունի եւ նախատեսված է որպեսի առաջիկայում վերանորոգել յուղի ներքին ջրատարածքանցը։ Հերթական անգամ բարեգործական առաքելությամբ Արցախում են բրիտանական Բիրթինգ կազմակերպության ներկայացուցիչներ Կետի եւ Փոլ Մելորները։ Հյուրերը, ինչպես միշտ, այս անգամ էլ դատարկաձեռն չեն եկել։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Գետի եւ Փոլ Մելորներն այս անգամ իրենց հետ Արցախ են բերել նորածիների շնչարական թերապիայի, ինչպես նաեւ նրանց մոտ դեղնախտի բուժման ֆոտոթերապիայի սարքեր, այլ բժշկական պարագաներ, որոնք այսօր հանձնվել են Ստեփանակերտի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնին։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի խոսքով Նեոնատալ սկրինինգները դա նորածինների հետազոտության պետական ծրագրեր են, որի շնորհիվ վաղ շրջանում հայտնաբերվում են բավականին լուրջ գենետիկական հիվանդությունները երեխաների մոտ։ Հակառակ դեպքում այդ հիվանդությունները բարթանում են, բերում են հաշմանդամության եւ որոշ դեպքերում մահվան։ Նեոնատալ սկրինինգը Հայաստանում սկիզբ է դրվել 2008 թվականին, իսկ կոնկրետ Երևանում 2013-ին։ 2008 թվականից Արցախում փորձեր արվում ներդնել այս համակարգը, սակայն տարբեր պատճառներով չէր ստացվում։ Վերջապես 2017-ին հաջողվեց մեզ մոտ նույնպես կյանքի կոչել այդ համակարգը։ Զուգահեռ մենք մի քանի անգամ հանդիպել ենք մեր հայտնի հարազատ Կետի Մելորի հետ, որի ներդրումը ընդհանրապես նեոնատալ ծառայության Արցախում շատ մեծ է։ Պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել մայիս ամսին 2017-ին լսողության սկրինինգի վերաբերյալ Կետի Մելորը խոստացավ ապահովի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնը հատուկ սարքով, որի գործողության շնորհիվ մենք հնարավորություն է ստեղծել ստեղծվել այսօր, սկսել կազմակերպել լսողության սկրինինգը։ 10 տարի շարունակ բրիտանական Birthing կազմակերպությունը նորացիների խնամքին վերաբերող ծրագրեր է իրականացնում Արցախում։ Ըստ ընկերության ներկայացուցիչ Կետի Մելորի, տարեց տարի on-line-վում են մատուցվող ծառայությունները։ 2-3 years ago we introduced a lot of new equipment in the regions 2-3 տարի առաջ բավականին նոր սարքավորումներ ներդրվեցին նաև շրջաններում to support the immediate care of newborns who need some intensive care at birth որպեսզի կարողանանք ապահովել այն աջակցությունը, այն ծառայությամատությունը, որ անհրաժեշտ է անհաս երեխաներին եւ ընդհանրապես նորածիններին կյանքի առաջին իսկ օրերին։ Նշենք, որ հյուրերը նորածիների մոտ դեղնախտի բուժման ֆոտոթերապիայի սարք են նվիրաբերել նաև Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորմանը, ինչն էլ սպասված նվեր էր այդ առողջապահական հաստատության համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Հայկական միջօրեական Թուրքիայի Սվազնահանգի հայտնի Զարա բնակավայրի հայկական գերեզմանատուն այցելած մի խումբ հայեր հարգանքի Թուրքիան մատուցել իրենց papերի հիշատակին։ Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական ակոսը Զարայի հայկական գերեզմանատունը եղել է ոչնչացման եզրին, երբ արմատներով Զարայից սերված հայ գործարար Ֆեթխի Արասը նախաձեռնել է գերեզմանատան վերականգնումը։ Այնուհետ գերեզմանատան խնակն ու պահպանությունը ստանձնել է Զարայի քաղաքապետարանը։ Ստամբուլի Բեյողլու թաղամասի Թոսբաղա փողոցը քաղաքային խորհրդարանի որոշմամբ վերանվանվել է աշխարհահռչակ հայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերի անունով։ Այդ մասին տեղեկացնում է Ակոս հայկական թերթը։ Արա Գյուլերը երկար ժամանակ ապրել է այդ փողոցում, որտեղ գտնվում է նաև նրա արվեստանոցը։ Նշենք, որ Դարի լավագույն լուսանկարիչ ճանաչված Արա Գյուլերը, ում նաև անվանում են Ստամբուլի աչք, ծնվել է 1928-ին Ստամբուլում։ Ստացել է բազմաթիվ մրցանակներ եւ տիտղոսներ թե Թուրքիայում, թե աշխարհի ամենահայտնի կազմակերպությունների կողմից։ Իրականացրել է ֆոտոռեպորտաժներ համաշխարհային պատմության հայտնի դեմքերի, այդ թվում Ուինստոն Չերչիլի, Արնոլդ Թոյնբիի, Բերտրանդ Ռասելի, Պիկասոյի, Սալվադոր Դալիի եւ այլոց հետ։ Մշակութային կյանք Ամերիկյան կինոակադեմիան հրապարակել է 90-րդ Օսկար ամենամյա մրցանակաբաշխության լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգի համար հաստատված հայտերի ցանկը, որում ընդգրկված է նաև Հայաստանը։ Լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգի համար այս տարի ռեկորդային թվով երկրներ են հայտեր ներկայացրել 92 երկիր, որոնցից 6-ը պատմության մեջ առաջին անգամ։ Հայկական ազգային կինոակադեմիան տվյալ անվանակարգի համար այս տարի ընտրել էր Անահիտ Աբադի Եվա ֆիլմը։ Հայալեզու ֆիլմը հանդիսանում է Հայաստանի եւ Իրանի համատեղ արտադրություն։ Կինոնկարը նկարահանվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի եւ Ֆարաբի կինոյի հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։ Եվան դրամատիկ պատմություն է կնոջ մասին, ով ուզում է մոռանալ տարիներ առաջ իր կյանքում տեղի ունեցած մութ ու ծանր պատմությունը։ Կինոնկարում նկարահանվել են Նարինե Գրիգորյանը, Շանթարությունյանը, Մարջան Ավետիսյանը, Ռոզի Ավետիսյանը, Սերգեյ Թոմասյանը, Վրեժ Քասունին, Տիգրան Դավթյանը, Նանոր Պետրոսյանը, Էլենա Ադամյանը, Մարատ Դավթյանը եւ ուրիշներ։ Մարզասերների համար Սերբիայի Նովիսադ քաղաքում ավարտվել է սամբոյի պատանիների եւ երիտասարդների առաջնությունը, ուր հայ սամբիստները կրկին գեղեցիկ ելույթներ ունեցան, նվաճելով 8 մեդալ, 4 բրոնզե, 3 արծաթե եւ 1 ոսկե։ Արցախցի պատանի մարզիկները հերթական անգամ աչքի ընկան մասնակցելով հոկտեմբերի 13-ից 15-ը Երևանում տեղի ունեցած ջյուդոյի Զեյթունի գավաթ 21-րդ միջազգային առաջնությանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Զեյթունի գավաթի խաղարկությունը մեկն է այն առաջնություններից, որն ավանդաբար իր շուրջն է համախմբում տարածաշրջանի լավագույն թիմերին։ Այս անգամ առաջնությանը մասնակցում էր շուրջ 250 մարզիկ Ղազախստանից, Վրաստանից, Իրանից, Հայաստանից եւ Արցախից։ Ինչպես մեծեց զրույցում հայտնեց Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը, առաջնությունն աչքի է ընկել լարված մրցապայքարներով ու կազմակերպվածությամբ։ Մարզիկների բարձր վարպետությամբ, ինչպես միշտ առանձնացավ Վրաստանի հավաքականը, իսկ Արցախցի պատ Հայաստանի մարզիկները Իվան Ազիզբեկյանի խոսքով կարողացան ծանր մրցապայքարներում բարձր պահել երկրի պատիվն ու մրցանակային տեղեր գրավել։ Первый день у нас первое место занял Саркисян Карен 42 կիլոգրամը։ Դարևս առաջնության առաջին օրն Արցախցի մարզիկներն աչքի ընկան։ Մարզիչներ Ադամյանի ու Միրզոյանի Սաններ Կարեն Սարգսյանն ու Դավիթ Հովսեփյանը 42 եւ 46 կիլոգրամ քաշային գարկերում գրավեցին առաջին տեղեր։ Ռոբերտ Պողոսյանն ու Աշոտ Մելքումյանը 46 եւ 55 կիլոգրամ քաշային գարկերում գրավեցին երկրորդ տեղերը, իսկ 55 կիլոգրամ քաշային Սևակ Սարգսյանը պարտվեց միայն եզրափակիչ մտնելու համար պայքարում, այնուհետև հաղթեց երրորդ տեղի համար գոտ մարտում Իր սաների ելույթներից Մարզիչ Ազիզբեկյանը գոհ է։ Ամեն մի մրցում առաջին հերթին փորձի ձեռք բերում է, հատկապես երբ առաջնությանը մասնակցում են այնպիսի երկրներ, որոնք ջյուդո մարտարվեստի ավանդույթներով հարուստ դպրոց ունեն, ինչպես ասենք Ղազախստանն է կամ Վրաստանը։ Միջազգային հարթակներում հաջողություն ունենալու համար անհրաժեշտ է դուրս գալ Արցախից եւ շփվել այլ դպրոցների ներկայացուցիչների հետ, համոզված են նա։ Պատանի մարզիկներն այդպես են աճում, իրենց սխալները տեսնելով ու շտկելով մեծ մարզասրահներին ուսանողներին,